أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Efendimiz hepinizde ayrı ayrı selamı var. İyidir, afiyetlidir, Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyetini müjdat eylesin. Önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üç tane hadis-i şerif aktaracağız, ondan sonra mektuba okuyacağız. Ahmet İbni Hanbel Rahimallahu Teala El-Mikmet adlı kitabında rivayet ediyor Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ İnsanlar içerisinde Allah'ın bela, Cenab-ı Hakk'ın çile ve sıkıntılarına en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir. Ümmel Ensal, ondan sonra peygamberlere en fazla benzeyenlerdir. Ondan sonra benzeyenlere benzeyenlerdir. Cenab-ı Hakk'ın çile, Cenab-ı Hakk'ın zahmetlerine en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir, enbiya-i Sonra onlara yakın duranlar, en yakın duranlar, sonra yakınlara yakın duranlar. Bu şekilde aşağı doğru geliyor. Numaradan-ı Kuddüs'ü Rom 2. cildin 99. mektubunda bu meseleyi gayet müthiş bir şekilde izah eden ters bir mektubu vardır. İslam'da çile nedir? İslam'da dava için e, maruz kaldığımız zahmetlerin manası nedir? Niçin Allah Celle Celaluhu dostlarına en yoğun, en kesif, en zorlu kirlilere reva görmüş ama Rabbani'nin o uzun ve de güzel bir mektubu vardı. Resul Ekrem buyurdu ki insanların çileye en fazla maruz kalan e, peygamberler, sonra onlara en yakın duranlar, en fazla benzeyenler, sonra onlara benzeyenler. يقبل الرجل على حسب دينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انسان صاحب الشوق دينه جرى شيل زحمة سكن في امار الصلاة يقبل الرجل على حسب دينه انسان صاحب وجود دين قدر شيل زحمة النار الصلاة فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه في دين الله salavet var ise, mesamet var ise, kimin bir, e, dininde bir ciddiyet, samimiyet var ise, işte de belâhu, onun peki çilesi çok daha kesin olacaktır. Dini tek olan, dini sağlam olan, dininde dik duran insanın Allah'tan gelecek olan e, çilesi ve dini uğruna karşı karşıya kalacağı zahmetler çok daha fazla olacaktır. Yahu Müslüman olduk yani, çile çekmek için mi? Bu sorunun mantığı yoktur. Çile arttıkça ahiretteki ikan, ahirette olacak olanlar, ahiretteki ilgili olan her şeyi daha iyi anlama, daha iyi kavrama e, becerisi hasıl oluyor diyor İmam Rabbani Kulbide Seyruhu. Demiri kızdırırlar. Niye? görmek kolay olsun diye, demir kendisinden beklenen hizmeti daha iyi ortaya koysun diye, yanmadıkça, yanmadıkça insan olgunlaşmıyor. Demir kızdırılmadıkça da, peki ateş oranı yükseltilmedikçe demir iş görmüyor, demir bükülmüyor. Feinkamesi dini sabben, eğer insanın dininde bir salavet ve ciddiyet var ise, laka laka değil, vıdı vıdı değil. Peki, hakikaten metin bir din sahibi ise işte debelâuhu, o insanın peki e, çile ve sıkıntısı çok daha fazla olacaktır. İmam Rabbani Kudüs Sirru buyuruyor, gelen çile ve belaların e, ve zahmetlerin çok büyük incelikleri vardır diyor. Mevla'nın dostları diyor, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yalvarırlar. Allah'ım nemiz var, mal, mülk, şu, bu vesaire. Hepsini sana verelim Allah'ım. Bize dert ver Allah'ım. Bize çile ver Allah'ım. Çile ver ki sabredelim de ahirette makamımız, ahirette olacak olan şeylere yakinimiz daha fazla artsın Allah'ım. Onun için Eylullah'ın çilesi de sahip oldukları dine göredir kimin dininde teknik var ise, kimin dininde ciddiyet ve samimiyet varsa onun hastalığı ağır oluyor. Onun feyzi, çilesi daha büyük oluyor. Hacı Ahrar'ın buyurduğu gibi evliya kime denir? Mevla'nın deli dostu kime denir? Bütün ümmetin derdiyle uğraşan ama kendi derdini kimseye söyleyemeyen insandır. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kesmişler kalbinde bir delik var. Bir tane kuzuyu kesmişler, bakmışlar kalbinde dört tane delik var. Meğer birisinin bir tane yavrusu ölmüş, öbürünün dört tane yavrusu ölmüş. <clears throat> وَاِنْ كَانَ ف۪ي وَاِنْ كَانَ ف۪ي دِينِهِ رِكَّةً Eğer bir Müslümanın dininde, dininde e, hafiflik var ise اُبْتِلِيَ عَلَى كَبْرِ دِينِهِ bir Müslümanın dininde eğer hafiflik var ise ciddiyet, metanet yok ya işte laubali. Biz diyor ama işte o yani adet olsun diye mi artık yani veya takıldım gidiyorum diye mi ya artık hangi kanaatte din sahibi olduysa ciddi bir dini yok. Eğer bir insanın dininde ciddiyet yok ise ubutu diye ala kadri dini. O insanda sahip olduğu din kadar ancak eza ve cefaya maruz kalacaktır. Demek ki istikamet üzere bulunursa e, hangi hal olduğunu anlamak isteyen karşı karşıya kalmış olduğu eza ve cefaya baksın diyor. Hani o manaya geliyor Resul-i Ekrem sallallahu sözü. Eğer hakikaten birçok çileye maruz kalıyorsan elhamdülillah devam. Yani çile ede sürekli kalalım manasında değil bu da gelip de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani şöyle bir isyan olmasın. Ya Müslüman olduk başımız beladan eksik olmuyor vesaire. Sakın ha, sakın ha. Hubutuki ala kadri dinihi. Peki, insanın dininde, dininde hafiflik olursa, ciddiyet olmazsa o da sahip olduğu miktar kadar ancak baş ağrısı, diş ağrısı, şu bu vesaire ee, çileye maruz kalacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Sahih-i Müslim'de geçer bu. Cezayir Cezayir'i rahimahullah, Cezayir Fransızlardan kurtaran adamdır. Aynı zamanda Mevlana Halid Bagdadi'nin de adamıdır. İmam-ı Usulü vardır, Cezayir'de bir alimdir. Ona bir mektubu var, orada diyor ki, Efendi Hazretleri, bak ne kadar zamandan beri savaşıyoruz Fransızlarla. Bu ne olacak artık yani? Bittik artık yani. Bir şey kalmadı. İnsan bile kalmaz oldu. Savaştaki insan bile neredeyse tükendi. Silah bitti, o bitti, bu bitti. Yani bizim bu çilemiz ee, nedir peki? İmam Kusugi mektubunda diyor ki Sahih Müslim'in rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala bir kulundan memnun olursa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kulunu severse, Allah zalim bir devlet başkanını ona musallat eder diyor. Bu herkesin kulağına küpe olsun bu. Hepimiz bunu beynimize yazalım demiyorum, beynimize kazıyalım. Allah eğer bir kulundan razıysa, devleti peki onun başına musallat eder. Devlet sürekli onunla uğraşıyor Bakan, başbakan neyse artık yani, o, o Müslümanı sürekli izah eder. Rahat bırakmaz. Ama sen bunu lütuf değil, kerem değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاغُ بِالْعَبْدِ Bak, bela ve sıkıntılar Müslümanın yakasını bırakmayacak diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakmayacak. Hatta yatruku yemşi ala ardi ve marifetiyetun yani Müslüman e, böyle diyelim rahat bir ortamda ki e, rahat yürüyebilsin diyor. Bela ve musibet Müslümanı peki rahat bırakmayacak. Müslümanın yakasından düşmeyecek. Attığınız her adımda attığınız her adımda rahatsız edeceksiniz. Dininizi, diyaretinize söyleyecek. Hakaretlere maruz kılacaksınız. Yani kork bir zaman gelmeyecek diyor resul sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için e, başımıza bazen nahoş hadiseler geliyor. elin baklalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bir yerde elhamdülillah samimi olan insanın samimiyetinin Allah tarafından onaylandığının alametidir bunlar. Eğer cirit insan olsaydı yani var eksiklerimiz, Cenab-ı Hak kusurlarımızı telafi bizleri muvaffak eylesin. Ama, ama eğer seninle uğraşılıyorsa, istikamet üzere yaşadığından dolayı sen ve davana hakaretler söz konusu oluyorsa, oluyorsa sen bunu ganimet değil. İmam Rabbani buyuruyor, bu yolda Cenab-ı Hak bazen kullarını cemaliyle terbiye eder bazen de celaliyle terbiye eder. Burası asıl mühim olan nokta burasıdır. Nedir bu işin sırrı peki? Allah Celle Celaluhu kulunu terbiyeyle meşgul olduğu zaman bazen cemaliyle meşgul eder. Terbiye eder. Nasıl peki? Sana mesela süper imkanlar verir. Mal verir, mülk verir, sıhhat verir, afiyet verir, dert vermez. Her istediğin yer tıkır tıkır tıkır olur gider. Bu cenab cemaliyle sana işlem yapmasıdır bu. Fakat diyor, nefsi emmara bu arada diyor bir şey senden götürebilir diyor. Sana der ki bak bu kadar imkanım var. Ee, nedir yani İslamiyet'te bu kadar yaşamaya çalışıyorsun? Paran var, pulun var. Bir tane daha al. Neyi israf yani istemiş olduğu şey. Birçok konularda belki Allah'ın bize vermiş olduğu imkanlara, imkanları israf etmekle nefis bizi taklaya getirebilir affedersiniz. Bir araban varsa bir araba daha misal. Yani ticaretçi yaparsın bu işi, ihtiyaç varsa yaparsın bu işi. Ama bana bir mücerret çıplak iştahtan dolayı. Bir işin varsa bir tane daha, olmadı bir tane daha, olmadı bir tane daha. Peki, sıhhatın var, afiyetin var, git gelsene ya. Eğlensene ya. Nedir ya takıldın işte cübbeye, şalvara, bilmem, çarşıra vesaire falan. Eğlenmek senin hakkın, bu kadar imkan varken niçin yani böyle kahırlı bir hayat yaşıyorsun dedi. Git, sevgini yaşa diye nefis o Allah'ın cemalinden gelen nimetlerden dolayı seni e, aldatabilir. Nefis orada senden bir hisse kapabilir. Ama Allah-u Teala cebaliyle muamele ettiği zaman ne yaptı? Ders verdi, sıkıntı verdi. Veya malını Allah-u Teala talan etti, darmadan etti, dibe vurdun. Allah böyle celaliyle muamele ettiği zaman diyor e, o zaman yürekten daha samimi olarak Estağfurullah dersiniz diyor. veya veya nefsi emmare o anda sizden bir şey koparamaz diyor sana kalk git gez diyemez ki hastalık sana isabet etti. Veyahut da paranı aldı Cenab-ı Hak seni fakir fukara yaptı. E, nefis bir şey diyemiyor ki sana e, paran var kalk git eğlen şu bu vesaire. Allah-u Teala celaliyle vurduğu zaman nefis insandan bir şey koparamıyor. Yok ki bir şey sende. Oradan peki seni diyelim işte e, tehlikeye maruz bıraksın, Bakın diyor, Allahu Teala böyle sıkıntı verdiği zaman, dert verdiği zaman, tam keder verdiği zaman bunu ganimet bilin diyor. Bunu ganimet bilin diyor. Bunu size ikram edilen bir şerbet bilin diyor. Neden? Nefis çünkü oyalayamıyor, O taraf kapandı diyor. O zaman diyor yüreklerindeki ihlasla söyleyeceğiniz la ilahe illallah'ın bize kazandıracağı makam, rütbe, Mevla'nın nezdindeki belki e, makamı çok çok büyüktür ki celaliyle vurduğu zaman, gereği yaptığınız zaman aldığınız makam, cemaliyle muamele ettiği zamankinden çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Onun için Eylullah, Eylullah her türlü belki belaya, musibete, derde, sıkıntıya ve çileye maruz kaldıkları zaman, kaldıkları zaman Rabbim bütün malımı al, bütün servetimi al, bana dert ver, bana sıkıntı ver, bana hasret ver, beni sana ve davana cayır cayır yananlardan eyle diye Allah-u Teala'ya naz-ı niyaz eyler, münacat eyler. Ama Rabbani Teala buyuruyor ki ama işin bu lüksesini ve inceliğini anlamayan ise, anlamayan ise der ki avam yani seminerde. Yani e, o kişi ise Allah'ın malın, mülkün neyin varsa hepsini peki sana vereyim, şu derdi de benden al kurtulayım derler diyor. Bu aldanmıştır diyor. Bu aldanmıştır. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum 40 gün içerisinde kendilerine eğer bir bela, bir sıkıntı, bir çile, bir başı ağrısı, diş ağrısı gelmedikleri zaman oturur ağlarlardı diyordu İmam-ı Şahrani. Rahimeullah Teala. Neden? Neden? İnsan sevdiği üzülür. İnsan sevdiğine naz yapar. İnsan sevdiğine peki e, tokata sarayacağında, şefkat tokata. E, Rabbim acaba bizi cehberden mi sildi ki? Hiç bizi Cenab-ı naz yapmıyor, hikmetler bizi cilve yapmıyor vesaire diye üzülürler bu sıkıntı gelmeyince. Hele bir sıkıntı da dava için olursa Allah'a devleti yağlı bayağı. Allah-u Teala bu duruşu muhafaza etmeye hepimizi muvaffak eylesin. Onun için çektiklerimiz, çekeceklerimiz vesaire vesaire bunları istikamet üzere olduğumuz müddetçe Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bize gönderilen bir zaaf gibi kabul edelim. Bir şikayet kabul etmeyelim. İnnallâhe gayyûrun ve yuhibbul gayyûr. Ve amerul gayyûr diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâhe gayyûrun. Allah-u Teala gayret çeşkir. Allah-u Teala, Allah-u Teala tehlik kıskançtır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer de kayıdır diyor Mevla. Yani dişli insanlar bunlar. Tuttuklarını peki bırakmayan insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabe-i kiram. Burada çok sözler var. Onun için pes etmek yok. Pes yok. Biz bu dini kolay bulmadık. Biz bu dini kolay bulmadık. Bu din harcı alem bir mal değildir bu. Piyasada bol miktarda bulunan bir şey değildir bu. Ne mücadeleler verildi bu dini muhafaza etmek için. Onun için Allah için gelecek olan bela ve musibetler ala râsi vel ayn. Başımızın gözümüzün üstüne der, dağlarımız yaşamalıyız, devam eder gideriz. Allah seni onaylıyor. Allah seni onaylıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seni tehdit ediyor. İyi yol üzerindesin. Peki işareti ne Rabbim? Sana şimdi diyor Cenab-ı Hak devlet başkanını mutlaka edeceğim. Din ve diyanetinden dolayı sürgü yiyeceksin. Eziyetlere maruz kalacaksın. Hapishanelere maruz kalacaksın. İşin mantığını kavradıktan sonra mücadele etmek kolaydır Allah'ın izniyle. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre radıyallahu teala an rivayet ediyor. Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden e, iki sene önce İslam'a girdi. Hristiyandı kendisi. Anası çok uğraştı onunla. Çok dayandı, çok direndi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu bir gün dedi ki, Ya Resulallah, dua et şu anam İslam'a girdi dedi. Canımdan bezdirdi dedi. Her gün sana bu şekim ediyor. Sayıyor, sövüyor, dayanamıyorum artık Ya Resulallah. Allah dedi, ananın Müslüman eylesin dedi Resul-i Ekrem sallallahu Eve dönerken anasının kelime-i şahit getirdiğini duydu. Son iki yılda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve intisap etti, intisap etti, intisap etti ama hiçbir sahabenin de görmediği işi gördü. Resul-i Ekrem sallallahu en fazla hadisleri i rivayetten Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tır. Yemez içmez Resul-i Ekrem sallallahu mübarek ağızlarından dökülen hadisleri muhafaza ile meşguldür. Abu Rafi'den ki Peygamber Efendimizin kabrinin arkasında şöyle 50-60 metre bir yer var. Orası Ashab-ı yeridir. Resul-i Ekrem o kadar yerde, 50-60 metrekarelik yerde 70 tane e, sahabesine eğitim veriyordu. Onlara orada hocalık yapıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu yemez içmez, belki hep anne kuş gibi onların ağzına koyuyordu. Gördükleri hizmet bambaşka. Okuyana hizmet, yani bütün hizmetlerin üzerinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, artık diyor yani yıkılacağım diyor açlıktan devrileceğim diyor. Neticede dedim ki dışarıya çıkayım da betimin benzini sarardığını birileri görür de bana merhamet eder bir şeyler verir diye verir diye dışarıya çıktım diyor. Artık diyor bir şey ezberleyecek halim kalmadı. Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Kim için uğraşıyorlar? Ben hala ayılamadım. Ben hala uyuyorum. Ben seni sürekli dinlemeye gelmiyorum. Hadis-i Şerif dinlemeye. İspanya'da hayali şaka kuruyorum. Olur. Hasret, bilmem, Avrupa'da büyütüyor vesaire. Neyin gıybetini yapıyorsun ya? İslamiyet sözü insanlar arasında cana büyütü de kimse yok. Allah muhafaza eylesin. Dışarıya çıktın diyor böyle Yıkılası gidiyorum böyle sağda solda vesaire. İşte birisi beni görecek de ne oldu sana ya? Betin benzin sararmış, yüzünde kan kalmamış falan şeklinde bir şey der de bana bir şey verir yeriz diye öyle çıktım kendi halimi arz ediyorum insanlar. Aksilik şey ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve çıktı karşıma diyor. Resul-i Ekrem dedi ne bu halin? Ne oldu sana vesaire? Dedim ya Resulallah kaç günden beri yiyecek bir şey bulamadım. Sürekli ilimlerinizle meşgul olmaktan Yiyecek bir şeyim kalmadı. bitti ya Resulallah gidiyorum artık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve buyurdu ki Ebu Hureyre Ebu Hureyre canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki Abdullah'ın oğlu Muhammed'in elinde bir hafıdan beri ateş yanmadı. Muhammed Mustafa aç, sahabe-i kiram aç, ümmet askırıycedir, sıkkırıycedir de yemek yiyor. Gelip de tenezzül etmiyor biraz bir dinlemeye. Öbürü İran Fatih'i. Demin okudum gazetenin e, ravisi. Sadır bir vakfa radıyallahu anh. İran'ı fetheden adam, asker, komutan, işi belli, gücü belli. Ama yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyip Efendimiz'den bize bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Asker tarafı var, belli iyi tarafı var. Ama biz de farklı farklı meslek sahibiyiz değil mi? Hepimiz mesleğimizi mazeret yapıyoruz. Ha bu işler benim işim değil. Kimin işi? Hocanın işi. Sahabe-i ikram öyle mi yaptı? İmam-ı Azam Ebu Hanife e, alimdi. Hem de tüccardı. 300 e, bin mesela halletti. 300 bin. An Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. İnna Allah Teala halakar rahmete. Allahu Teala merhameti yarattı. Yevme halkihe miyete rahme. Allah merhameti, acıma hissini yarattığı gün e, tane yarattı. Merhameti belki yüz adet yaptı. Ve emseke indehu tis'amve tis'ine rahme. Cenab-ı Hak yüz efendim, adet rahmet yarattı, merhamet yarattı, acıma yarattı. 99 tanesini yanında sakladı. O arasele fi halkihi küllihim rahmeten vahideten. Kullarına sadece bir tanesini dağıttı. Şu an hepimiz gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan en son e, insana kadar hatta hayvanlar da dahil buna. Bütün yarattığı canlı varlıklarda merhamet vardır bütün yarattığı ve yaratacağı belki mahlukatın tamamına vermiş olduğu rahmet, yaratmış olduğu yüz rahmetten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi başka bir buyuruyor. Anne olan beygirin, anne olan atın, yavrusun olan merhameti Cenab-ı Hak Celle Cenab sahip olduğu rahmetten sadece, merhametten sadece bir tanesidir diyor. Peki, bazı şerifte evet, ne kadar peki canlı mahluklar ise alayına dağıtmış olduğu merhamet, yaratmış olduğu yüz merhametten sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bak şimdi ne oluyor? فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلُّ الَّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ Kafir, Allah'ın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar muazzam ve geniş olduğunu bilse, cennetten asla ve katla umut kesmez. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir. فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلُّ الَّذِي عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ Kafir eğer bir bilseydi, Allah'ın merhameti, Allah'ın acıması, affı vesaire ne kadar engin olduğunu bilseydi asla ve kat'a Allah'ın cennetini umut kesmez. Hemen gün İslam'a girerdi. Ey, şimdi burası bize ağır gelecek ama gelsin. Acılar işte acı. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِالَّذ۪ي عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابٍ Müslümanla, Müslümanla Allah'ın azabının ne kadar korkunç olduğunu bilse, kafir Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilse Allah'tan ümit kesmezdi. Müslüman da peki Allah'ın azabının nedeni korkunç olduğunu bilse, ben yetmem minen nâri. cehennemden kesinlikle kendisini güvende hissedemez. Yandık ya. Yani ne yapsak dedi eyvah Allah'a Allah'ın azabı bize bir dokunursa vesaire böyle sinir sinir titrer diyor. Cenab-ı Hakk'ın ama Resul-i Ekrem sallallahu kurduğu teraziye bakın. Kafire umut veriyor, Müslümana ameline güvenme diyor. Ameline güvenme diyor. Öyle sebep gibi yukarıdan bakmış insanlara, Müslümanlara peki. Acı, merhamet et peki. Ne kadar yapsan yine olmadı. Yetmedi, duygusal hareket dert demek istiyoruz Direkten sağ aleyhi ve sellem. İmam Rabbani buyuruyor, tarikatta derviş, eğer dersini yapsan sonra oh be, ders zatenim yani bitti vesaire falan. Diyecek bundan bir şey olmaz. Niye? Olmaz. Olmaz derken yani kabul edilmedi demek değil bu. Eksikler gene çok. Eksikler gene çok. Doymak yok. Doymak yok. Doymak yok. Nasıl bir insan deniz suyu içse, içtikçe susuzluğu daha çok artar. Niye susuzluk çünkü? Ha, tarikatta da bir insan hangi mantık üzere, hangi terazi üzere durması gerekiyor? Yaptın mı? Yetmedi. Olmadı ki eksiğim var. Rabbim tamamına muvaffak eyle. Amin diye insan Allah'tan daha fazla destek almalı diye Sanatta da aynen böyledir. Sanatkar diye bir hattat mesela yazıyor diye işte kardeşim. Gerçek yazı bu, sanat bu dedi, bundan bir şey olmaz. İnsan, hepimiz yanına dahiliz. İnsan işi öyle becermeli ki daha mükemmeli düşünemeyecek. Düşünemeyecek. Mimar Sinan yapmış Selimi'yi, Süleymaniye'yi göz bitiyor ya. Ah şurayı şöyle yapmasaydı, şöyle yapsaydı diyemiyorsun artık. Göz bitiyor. Kafir, eğer Allah'ın rahmetinin ne kadar muazzam olduğunu bilseydi, derhal İslamiyet'e girerdi. Peki, bununla birlikte Müslüman ise, Müslüman ise Allah'ın azabının nedenli elim olduğunu bilseydi, Cenab-ı e, Cenab Hakk'ın cehenneminden asla kendisini belki emin göremezdi. Eyvah! Oraya bir gidersen benim durum ne olacak diye sivil sivil ısrar İmam Bukhari, İmam Müslim beraberce bahsettiği rivayet ediyorlar. Bir hadis-i şerifler tamam. Hani Abbas radıyallahu anh kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin amcaoğlu. O rivayet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Men a'ane zalimen. Kim bir zalime destek çıkarsa, kim bir zalime destek verirse, ister ki parasal bakımdan olsun, ister siyaset bakımından olsun, ister ekonomik yönden olsun, ister alkış olsun fark etmez. İster belki onun yüzünden gitmek niyetiyle belki destek olsun fark etmez. Men e'ane zalimen ifade mutlak. Kim bir zalime destek verirse, ister kafa ve karşı düşünce, duygu, iştah, şehvet ne artık yani. Men <clears throat> e'ane zalimen evet. İsterse rey versin, fark etmez yani. Aynı şey. Men a'ana zalimen, zalimi destek veren bir insan niye destek veriyor? Liyudhide, liyudhide bir batıli haktan. O zalimin var ya, batılıyla yanlış kişiyle hakkı öldürmek için, hakkı tecrüt etmek için, hakkı kaldırıp atmak için, yani İslam'a düşmanlık olsun diye kalkıp da zalimin batılına zalimin batılına gönül verip hakka hakkın kesilen insan var ya fakat beriyatû zimmetullâhi ve zimmetu rasûlihî. Bu insan Allah'ın himayesinden çıkmıştır. Bu insanın Muhammed Mustafa ile alakası kalmamıştır. Ahmet İbni Hanbel'in başka bir hadis şerifinde ise Resul-i Ekrem diyor ki, benim bununla hiçbir alakam kalmamıştır, onun da kötü bende bir alakası kalmamıştır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Zalime, zalime, zalime, nahak yere, peki hak yiyen, insanlara zulmeden, bir insana ama öyle ama böyle, ama öyle ama böyle destek veren, yüreğinden ona peki onay veren her türlü. وَلَا تَرْكَنُوا بِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ diyor Cenab-ı ayet-i kerimede. Kavli Beydavi diyor ki, Mevlam diyor? şu camiye gelen alnı secdeye giden insanların mesela birinci ceket vampul giyiniyor. İtikatları gavura benzemediğinden, yani itikatları gavura benzemek olmadığından, Yahudi ve Hristiyana benzemek olmadığından gene Müslümandır bunlar. Gene Müslümandır bunlar. Ama eksiğiniz var, eyvallah. Eksiğiniz var. Ama kalkıp da bunlara gavur oldun, kafir oldun denmez. Çünkü bu iş itikatla alakalı. Öyle bir gavurma insana niyetiyle eğer bir insan bunu yaparsa yandık edenler var. Asya'da dünyaya geldik işte öyle bir ortama maruz kaldı ki ama baskılarla ama dayatmalarla ama işte ben kuaf adet vesaire ve kapımızı gidiyoruz. Bu insana Hristiyan denmez. Bu insanı Yahudi denmez. Şimdi ne diyor burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Men a'anel zalimen. Kitab-ı Beyazı ne söylüyor? Mesela diyor kitle bakımından onlara benzemek diyor, o onlara meyletmektir diyor. Onlara meyletmektir diyor. En üstü bugün İspanya ve Portekiz topraklarında 800 yıllık bir İslam medeniyeti var. Tantavi diyor ki orada Müslümanların ilk yıkılışı, ilk yıkılışı kitle konusunda diyor e, eğri küfre benzemekle başlıyor Ardından, ardından onlar gibi olma meyli ve karakteri. Müslümanlarda moda haline geldi. Cenab-ı Hak 800 yıllık medeniyeti yerle bir etti. Yerle bir etti. Yerle bir etti. Dış kitlenin, dış kitlenizdeki insan kafa, kalp ve ruh dünyasını nasıl etkilediğinin psikolojik izahı vardır. Sosyolojik izahı vardır. Ama zaman nerede? Zaman nerede? Kafalıkları sen bir insan önce bunu bir düşünsün. Çocuğa cübbe şalvar giydir. Ah anne, baba ben ne oldum ya, ben hoca mı oldum ya vesaire diyor. Eee, çocuğa randa kıyafeti giydir, eşkıya kıyafeti giydir, tata tata tata tata tata yapıyor bu işler. Ya ne oldu ya, bana ona bahsetmedin, bana ben ona evliyalıktan bir kitle giydirdim o kadar belki. Bak, bir kitle nasıl değiştiriyor insanı. Din şahsiyettir, din şahsiyettir, din kimliktir arkadaş. Sen öyle yapın işte falan cemaatın forması bilmem neyi vazgeçileser o gözle bakma. O gözle bakma. Fenerbahçe'nin forması farklıdır. Galatasaray'ın farklıdır. Beşiktaş'ın farklıdır. Hepsi aynı konuya giysin. Olur mu peki? Yok. Yeşil tüy köpek görür mü? Affedersiniz hiç. Yeşil tüylü. Görmediniz. Diyelim ki mesela bir köpeği yeşiller bıraklar. Sandık onu sokağa. Sokakta bir gidiyor şey köpekler ona ağaca çıkarır. Ulan sen kimsin sen? Dünya yaratılanların böyle yeşil efendim yani bir tüylü köpek hiç görünmedi. Sen nereden geldin ya? Hayvan üzerine okurlar belki. Hayvan bile çıkmadan neler bitiyor neler. Burada çok sözler vardır. Onun için meseleyi örf adet bağlamında ele almayalım. Değil, bizim köyün eski adeti, eski geleneği, hacının, hocanın kutkusu vesaire falan değil. Değil, marjinal, feminitesin, işte hobisidir. Dileyen camiye gider, dileyen diskoya gider. İstediği gibi giyinir, kimse bana karışamaz vesaire. Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar. Bunlar çok tehlikeli laflar bunlar. Sanatçılar Kudüs'e sırrı öğrettiler ki, Efendi Hazretleri Beyin kesildi bizden. beyin gelmiyor bizden. Bize bize beyin gelmiyor. Ne oldu bize? Zahmetin duygu bakın sağa sola vesaire. Kendinizi bir kontrolden geçirin. Bakıyorlar e, tamamız diyor Efendi Hazretleri bir şey yok. Bakın bakın bir şey var. Sonra bir derviş diyor ki efendim diyor ben yani bir şey var bende ama bu kadar da etkileyeceğini zannetmiyorum dedi. Ne o dedi? Sabahleyin kalkarken acele ben arkadaşın cübbesini giyeyim diyor. Ha ondandır değişmiş durumda. Sonra nasıl şimdi durum? Gelmeye başladı Peygamber Hazretleri. Bu kadar bir şey bile yani sinyal veriyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var, tehlike var. Bir de bunun odun tarafı var. Yine böyle bir fiil kesilmesi oldu. Tarikat dersi yapıyoruz. Efendim hiçbir değişik yok. Kaskata odun gibiyiz vesaire. Dedi ki dikkat edin bakın abi ya. Bakıyorlar bakıyorlar bir şey yok. Çarnakçı'nın ısrar dedi ki iyi bakın dedi. Dediler ki bir şey var ama efendim ondan bile bilmiyoruz. Ne o? Sabahleyin tekkenin çorbasını pişirirken dedi caminin odunu yok dedi. Komşunun odunundan bir odun aldık dedi. Onunla çorbayı pişirdik dedi. Ha ondan da dedi. Gidin o odunu iade edin dedi. İade ettiler. Şimdi efendim değil gelmeye başladı. Bir odun bile kalmıyor arkadaş. Bir odun bile kalmıyor arkadaş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Yediğim haram, içtiğim haram, giydiğim haram. Allah senin duanı niye kabul etsin ki? Bir insanın giydiği elbisede bir lira faiz olsa, bir insanın giydiği kumaşta bir lira haram para olsa Allah 40 gün onun namazını reddeder buyuruyor. Bu bankaları kim çalıştırıyor? Kim işletiyor? Allah! Ben e'anet ama faizi sadece bankada diyor ki, Resul Ekrem diyor, 70 türlü faiz var Artık Artık ortada değildir. Ben e'anet zalime, kim bir zalime destek verirse, ve şe'inle liyudeke dedi sevabili hakkın. O zalimin batılına, yanlış işlerine peki heves ediyor. O zalimin peki uygulamalarıyla İslam'a düşmanlık yapmak için. Ona destek veriyorsa, Peki fakat beriyet minhu zilletullahi ve zilletu rasulihi. Ne Allah'ın ne Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o insanı himaye etme, koruma ve kollama peki beklentisi olmasın. Mevla ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımını ondan çekmiştir. Çekmiştir. Çekmiştir. Efendi Baba Alaydar bir Kudüs'ü ve Fatih Camisi'ne girdiği zaman sizi gibi al müstecdeli kafirler dediği diye Hakaret etmiştir bazı Müslümanlara. Camide gözüküyor ama az bir fikri o zalimin peşinde. Onunla oturuyor, onunla kalkıyor, bilmem ne vesaire. Dininden dönerim, partinden dönmem. Kafasıyla belki e, iş güzellik yapan nice insanlar var. Nice insanlar var. Nice insanlar var. Hangi namaz? Ölecektir o insan. Peki cenazesi, cenazesi camiden kalkacaktır. Müslüman kabristanına defnedilecektir diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve Ama hesap kitabı ki yarın mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman e, kabristandaki diğer Müslümanlarla beraber değil. Değil. Ne kadar ateist varsa, ne kadar efendim masonlarsa, ne kadar Yahudi ve Hristiyan, peki dinsiz ve zalim var ise onlarla beraber Allah'ın huzuruna gidecektir insan. Bunlar da var. Bunlar da var. Ve dünyada yapmış olduğu hiçbir ameli salih o insana fayda vermeyecek. Vermeyecek. Vermeyecek. Secdeden alınması da bağlasa, yani gece kain, gündüz kain, gece sabah harekete namaz kılsa, gündüz peki ederek oruç tutsa, yok, yok, yok. Buna geçit vermeyecekler bu adamlar. Hakim-i Neysaburi, müstedrekinde böyle rivayet etti. Bu noktada İslam alemi çoktan kaybetti. Onun için bela ve musibetler başımızdan eksik olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Allah seni böyle kıskanıyor. Eğer düşmanına peki dost olmayacaksın diyor. Kulunda seni kıskanıyorum diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakışlarımız öyle Allah Celle Celle kıskanıyor. Ama şimdi artık yani elin yavruna belki kul olmak, onların izinden gitme erdem oldu, fazilet oldu bazı insanların nezdinde. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Dinden başka hiçbir şey Müslüman hakkında belirleyici değildir. İslamiyet'in belki getirdiği hüküm budur. Budur. Budur. Şimdi A şahsın keyfi, B şahsın keyfi belirleyici gözüküyor. Ben ne kadar Müslümanlık verirsem sana o kadar İslam'ı geçeceksin diyor. Diyelim 20 kaşık yemek yiyip doyacaksın. Yok 3 kaşık. 3 kaşık. Kendisini din yerine koyuyor. Halbuki insanların din olma özelliği yoktur. Din belirleyicidir. Buna elbise de dahildir, yemek yeme usulü de dahildir, iş hayatta, ekonomik hayatta, siyaset hayatta vesaire. İslam'da durum aynen budur. Ötesi, ötesini siz düşünün artık Yapanlar, düşmanlık yapanlar hangi niyetle yapıyorlar? Din değil, Allah değil, Muhammed Mustafa değil, ben belirleyiciyim. E sen de kalkıyorsun, peki onun izinden gidiyorsun. Ne yapacağım ben sen şimdi? Veya ben gidiyorum, ne olacak benim halim şimdi? Bakanın son yüzyıl içerisinde bir uygulaması var diyorlar ki yapılacak iş şudur. Dinli diyorlar Türkiye için. Özellikle Türkiye genelde İslam alemi. Dinli diyorlar. Bu noktada çok çalıştılar, çok vurdular ama başaramadılar. Muvaffak olamadılar. Burada taktik değiştirdiler. Din imajını değiştirdiler. Dinin anlaşılmasını değiştirdiler. Dinine de belli bir kesimin işte örfü, adeti, geleneği, göreneği vesaire falan filan yani. Kimisi camiye gitsin, kimisi stadyuma gitsin, e, kimisi böyle takılsın, kimisi böyle takılsın vesaire. Bir tutku yani o kadar, bir nostalji. Bu yıl Müslümanlıktan takılayım, bir dahaki sene başka şeyden takılırım vesaire. Yani ekmek gibi, su gibi, hava gibi, zaruri ihtiyaç maddesi değil. Ya zevk esprisi o kadar. Şimdi sürekli Sürekli süreklideki ortamda, yaşadığımız şu efendim yani e, kötü ortamda bu istikamette bir yapılanması var. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Herkes bu noktada bir silkelenecek, bir kendini kontrol edecektir. Din yani bir kısmı o kadar. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeyden bir şey değildir دین ہر چیزوں کی چیز دین دین دین ہر چیز دین ہر چیز دین ہر چیز ہر چیز وسیع بزرگ حضور بہنا اسلامی بسی چیز یہ نت یہ نت سن سواس دن یہ نت سن حضور بہنا İslamiyet vardır İslamiyet, huzur vardır. Allah'la aranda köprüyü kurdun, korkma Allah'ın izniyle. Hayattan bir şey anlarsın, yaşamaktan bir şey anlarsın. Ama Allah'la aranda bir köprü yaptın, peki o zaman iş gitti, huzur gitti, hayat zindan oldu, cehennem oldu. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeydir. Çünkü huzurun kaynağı dindir. Değil. Hayatın bir bilgisi değildir. Hayatın bilgisi değildir. O Hristiyanlıkta var o. Yahudilikte var o. Değil. Hayatın bir bilgisi değildir İslamiyet yani. Değil. Hayatın tümü. Değil. Hayatın tümü. Hayatın tümü. Bak şimdi bana Rabbim ne söylüyor? İkinci 41. sayfa. المكتوب الثاني والعشرون يبقى يليك مكتوب إلى الله عليه الشيء والله عليه الشيء يصدر في بيان شنو إذا ذلك أن الملائكة بالعبد كل الله يقول ضيع نجد بريتين أن الملائكة بالعبد كل الله يقول أن يخرج عن مرا ان يخرج عن مراداته بالتمام كل يا كتاب كلمه الدكتورمان شكرا كلمه الدكتورمان استمرارا تماما شكرا وان يكون على مراده سبحانه وتعالى الله جل جلاله في غادته مراد مقصد ليس هو فرض فرض الدكتور كان مراد اليوم بابا جن كان اليوم Bende bir şey var ise, bir murat varsa, bir istek var ise, bir emel arzu var ise, Mevla'nın muradı neyse benim de muradım olur. Ma'a beyanın muradı ezzati vel arabi. Diyor ki kulun yani hedefi ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın muradı üzere olacak. Kendi muradı üzere değil. Bunu anlatacağım diyor. Bir de insanın özünde bulunan bir takım rahatsızlıklar var. Ana cevherinde bulunan hastalıklar var. Bir de vurdu geçişinde rahatsızlıklar var. Nedir peki? Yani işte bir yatalak hasta olmak var, bir de ayakta tedavi görecek kadar işte hastalıklar var. Şeytan diyor ki, ana cevherde, mayanlıkta yani bulunan, peki öz zatımızdan ayrılmayan bir rahatsızlık var. Onu konu edinirken bir de ondan sonra e, gelip geçer. Gelip geçen türden bir rahatsızlıklar var, onları söyleyeceğim diyor. Allahü Teala gereği gibi anlamaya, hakkını ve bedelini ödemeye bizleri muvaffak eylesin. Tıpkı bir kavga vardır. Önce teşhis, sonra tedavi. Önce teşhis, sonra tedavi. Doktora telefondan rahatsızlık söylesen adam seni dinleyemiyor. Çünkü buraya geldi. Yanıma geldi. Öyle ezberleme, ismarlama tedavi olmaz. Şimdi hastalık ne? Ha, görelim ondan sonra tedavisi ne? Ona bakalım. O Operasak Vakfa Ahmetül Faris Islarhendi Yenbagî bil abdi kula gereken nedir? Ellâ yekûne lehu muradun ve matlubun evet, ve matlubun Devrenallahu azze ve celle kula gereken şudur Allah Celle Celal'ın dışında herhangi bir matlubu, herhangi bir muradı olmayacaktır. Hayatta her şey bir hedefe efendim endeklidir. Hayatta gayesiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Gaye tarzı olmayan davası bitmiştir. Hedefi belirlerken çok iyi belirlemek gerekiyor. İstanbul'un işgali sırasında boğazdan bir gemi yürüyor. Bizim Mehmet Çiftli Efendim sahilden görüyor bunu. Kayada sipara yapmış, elinde bir kırık kara küpek, ee, deniz altının ee, boğaza girmek üzere olduğunu görüyor. Deniz altlarını biliyorsunuz böyle suyun üzerinde 40-50 santim e, bir teleskopu vardı. Büyük kısım gövde ise suyun altından gidiyor. Mehmetçik o kestiği gözüyle görmüş. deniz altı giriyor, İstanbul'u uçuracak. Silahını kurmuş, ondan sonra böyle yarım saat takip ediyor şeyi, deniz denizaltını. Ve tam nişanı kestiriyor, tepeye basıyor. Tek gün vermiyor tekne teleskopun camını kırıyor, denizaltı o teleskopla yani adam aşağıdan etrafı görüyor yukarıdan. Yani o cam olmasa göremez tabii. Attığı tek teleskopu kırıyor, denizaltı mecbur kalıyor suyuna çıkmaya. Çıktığı iki koplarımızı geminin suyunu dibine indirdiler. Hedefi iyi yakalayabilirsen işi bitirirsin. Doğuda bir öğretmen kışın Çocukları okulun bahçesine çıkartıyor. Okulun yakınında bir tepe. Tepeye de bir tane çubuk dikiyor. Diyor ki çocuklar diyor bakacağız seni diyor. İmtihan edeceğim O çubuğa kadar ki zikzak yapmadan, yılan kavlayı gitmeden dost doğru gidecek. Hadi bakalım bütün sınıfı imtihana tabi tutuyor. Herkes o çubuğa doğru gidiyor ama hep eğri büyüyor. Zikzak yapıyor vesaire falan. Her zaman Mehmet gidiyor. Mehmet diyor ki oğlum bir bakayım diyor. Mehmet gidiyor, Mehmet'te hiç şey yok, zikzak yok. Yılan gibi böyle eğri büğrü olmak yok. Mehmet sanki ceplerle çizilmiş gibi yol attı, dosdoğru çubuğa gidiyor. Hoca diyor ki Mehmet'e, oğlum Mehmet diyor, bütün arkadaşlarım zikzak yaptı. Giderken onunla eğri büğrü gittiler diyor. Ama sen diyor hiç diyor, şaşmadın diyor. Hiç senin yolunda, hattında eğrilik büğrülük yok. Sen bunu nasıl yaptın diyor. Öğretmenim diyor, ben diyor oraya giderken diyor, oraya giderken diyor, hep diyor çubuğa baktım diyor. Arkadaşlarım göre önlerine baktılar diyor. Onun için önlerine bakıyorlar, gidiyorlar, hedeften sapıyorlar. Sonra arada sırada hedefe bakıyorlar. Aa yanlış gitmişim, dönüyorlar sıra bu sefer. Biraz daha böyle gidiyorlar diyor, önlerine bakıyorlar. Onu bir bakıyorlar şeye, aha, hedefe, hedef yanlış yerde, ben yanlış yerde, e, kimse yanlış yerde. Hadi bakalım dönüyoruz sıra vesaire. Böylece öğretmen diyor, devamlı hedefe baktım diyor. Tam hayat budur arkadaşlar. Bir araba otobanda giderken sürü ışık bir değiştirirse bunun sonu şarampoldur. Veya bir arabanın altına girmektir. Hedef gibi belirlemeyen bir insan dini de yoktur bir yerde. İyyâken abudu ve iyyâken estaîn diyoruz. Yalnız sana kulluk. Yalnız senden yardım içeriz Allah'ım o kadar. Hedefi belli, hedefi belli olmayan gemiye, gemiye hiçbir şey yardım etmez. Ne rüzgar yardım eder, ne deniz yardım eder, ne insan yardım eder. Ama hedefi belli olan gemiye hangi sahibi gidecek bu gemiye? Hedefi belli olan gemiye deniz de yardım eder, rüzgar da yardım eder, herkes yardım eder. Hayat bundan ibadeti ibaret arkadaş. Onun hedefini koy. İnnellezine kâlu Rabbim Allah sümme tekâlu. Peki. Rabbim Allah de ve dayan diyor Allah-u Teala. Önce hedefin iyi tespiti gerekiyor. Sultan diyor ki Peki insanın yegane hedefi ne olacak peki? Muradı, maklubu ne olacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan başka şey olmayacak. Ya Allah Celle Celaluhu olacak. Dert olacak. Sultan Fatih'in buyurduğu gibi. İntikâlu cahidu billah. Oluktur niyetum. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretum. Fazla hakkı. Himmeti cündü ricalullah ile. أهلكت بالدار تسار طهري لنا كرنيكم أولياء أو أولياء أولياء إسناهم الله تردنهم مثل عصام العنار بيدفت النسرة نفس الناجلة يوم تسن جهان باجتهاد حمد لله بركة آيات خزانة ربكم أي محمد موجزات أحمد المختار لا ومرام ظالم الله Asayı dine devlet. Ol! Allah cahil ve billah demiştir diyor. Beni derdim diyor. Beni başka da aramayın diyor. Yavuz Sultan Selim Antep'e buyuruyor ki dünyaya geldiği zaman Sultan Fatih'in dedesi oluyor. Yavuz Selim torunuma dikkat edersin dedi. Sultan Fatih. Torunum dedeye çekiyor. Rabbim, Rabbim, şeriat dünyayı geçsin diyor. Şeriat dünyayı geçsin. İslam'ın sancağının, bayrağının nereye gidilmesini istiyorsa şeriat Rabbim oraya gidelim diyor şeriatın sancağını. İsterse bu dokuzuncu felak olsun diyor. Oraya dikelim Allah diyor. Adamın hedefi bu. ينبغي للعبد أن لا يكره بل الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Cinleri ve insanları verdi, sadece ve sadece beni bilip bana kulluk yaptınlar diye yarattın diyor Allah-u Teala. Hedef koydu mu? Koydu. Müslümanın lider sorunu yoktur. Müslümanın rehber sorunu yoktur. Müslümanın hedef sorunu yoktur. Hepsi hazırlanmış. Biz bu dünyaya evet yiyoruz içiyoruz ama onlar için gelmedik. Biz bu dünyaya ilk soruya cevap bulmak için geldik. Nereden geldik? Niçin geldik? demleri ilk Karadavi hani Al-İbadet İslam maddelerinde böyle söyler ama çok da güzel söylenmiş. İlk sorunun cevabını bulmaya geldik. Nereden geldik? Nereden geldin? Niçin geldin? Sen nereye gidiyorsun? Sebeplendik mi kezzaliken peki eğer bir, bir kulun böyle bir programı yoksa tamam mı? Yani bizim dersi, davası, muradı, matlubu, matlubu Allah değil. Başka şeyler ise فلولا ذكر كذلك المخرج رأسه عن رزق في العبودية bu insan Allah'a kulluk kemendini boynundan çıkarıp atmıştır. Dava ölerdi, Allah Celle Celaluhu olmayan bir insan peki boynundan kulluk kemendini atmıştır dertli olacak. Selahattin Eyyubi rahmetullahi aleyhi Şam'da yapıyor. Gülmedi, gülmedi. Dediler ki niye gülmüyorsun padişahımız? Ben dedi giremem dedi. Mescid-i Asla işgal altındayken, Haçlı ordularına işgal altındayken ben giremem ben dedi. Ne zaman ki İslim Savaşı yaptı, Haçlıları yatırdı, kaldırdı, biçti, ah şimdi ben gülmeye hak ettim dedi. Şimdi bu yolu yüksek yerde konuştuğumuz zaman biraz tehlikeli alıyoruz. Bana bak gülmek ne zaman yani normaldir veya güzeldir biliyor musunuz? Veya işte gezmek, bozmak vesaire. İşgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman, işgal olmadığı zaman din ve diyanetin mukaddesatın şu mübarek dedi toprak işgal altına girdiği an gülmek bile caiz değildir. orada orada gündemde ya aslında Müslümanın gündeminde sürekli la ilahe illallah Muhammed Resulullah vardır. Ama özellikle her şeyin tevhid hizmet altına girdiği, vatanın milletin mukaddesatın işgale maruz olduğu an gülmeye bile izin vermiyorlar. Men zahike ev istemta'a bi zevcetihi ev lebise mubakharan ev zehebe ile mütemessahat eyyâme mizil belâ-i فهو والبهاي الضوء جدي ما مشاراني تبدو تيرو من بعيك في دولارتا أو تنفع بزوجته أنا من أسمى في شتافرتا أو الذي تنبخران ويا جرام ولا كيمي وشي جوجي في لا نمنا وترجي وترجي باسكن جي بيش الله بشوري قدر يعني يعني شكله تناول نجا باوي بشوري يوم بيجي هذا الشيء أسكتوار Tezher zeheb ile mütenezzehat veya uzaklara gidiyor, denize gidiyor, ormana gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor vesaire. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Ama ne zaman? Eyyâme nüzulül belâye alel müslümîn. Yağmur nasıl sağanak halinde yağar, belki İslam'da tek bütün toprak kalmaz, dedi. aynen o şekilde bela ve musibet yağmurları, bela ve musibet yağmurları Müslümanlar üzerine yağarken, yerin giderse, dileyerek verdiği şıklıktan yani vazgeçmez, üst başta meşguluyorsa aynından ondan sonra ayrılmıyor. Onunla beraber kundular gibi yağ, kap, bilmem ne vesaire falan filan. Elinden bir şey gelmiyor. Elinden bir şey gelmeyenler çocuk üretmekle meşgul. Halbuki kafayı yememiz lazım bizim şimdiye göre çok lazım. Hangi kadın, hangi kız icadında? Onu bile düşünecek vaktimiz olmaması lazım diyor. Osman bin Mas'ın radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah diyor. Biliyorsun biz sürekli cihat yapıyoruz diyor. Sınır boylarında bir düşman askeriyle dövüşüyoruz diyor. Ama tabi erkek diyor ya Resulullah. Bazen kadın tutkusu, şehvet falan bizi mecbur ediyor. Davadaki rüzgarımız kesiliyor ya Resulullah. Yani izin ver de affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. İzin ver de şu küfürü keseyi atayım diyor ya Resulullah. Tamam mı? Burada ödül sana ait. Ben konuşursam şimdi bir kafede bunu bunu yapacağız. Tamam mı? Kafam batıyorsa burayı düşüyor. Sahabe sağa vurma. Şükrü kesiyor. Sahabe! Resul-i Ekrem'e buyurdu ki ben ödül kesmekle ibadet anlayışı yoktur İslamiyet'te. Yani dayan, diren, eforu ortaya koy, mücadele şey devam ediyor. Ama bak sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nereden kesiyor arkadaş? Sahabe nerede kesiyor arkadaş? Yenikleri, Osman'ın kurtuyla mutlu askeri. Adamlar evlenmiyor. Niye? Ya ben cepheye giderken dedi şimdi bir de hanımı düşüneceğim ben dedi ya. Bir daha çocuklarımı düşüneceğim ya. Bir de ondan ben kavga edeceğim dedi. E vermiyorum lan dedi. Ben gidiyorum cihada. Hatta savaşa giderken ecdat derdi ki, derdi ki, gel takaya, hadi. Nereye gidiyoruz? Düğüne gidiyoruz, oğlum derdi. Hadi, hatta atına derdi. Savaşa bile savaş demiyorsun. Siz kütüphaneki kütüphane olsun ölmeksiniz. İstemediğiniz halde, yani ülkesi duyduğunuz halde savaş size fark bile vermez Celle Celaluhu. Sakinekten bir savaş yani istemeyin. Çünkü yani elin bir hadise. Bana kadar belki, can bilecek belki. Ama başınıza geldiğinizde dayanın ve direnin diyor. Sakinekten savaş Allah'ın. Şimdi eee Adam evlenmiyor. Niye? Davaya hizmet. Allah'ın iradesinden muradının söz konusu yerde ben hanımdan meşgul olamam diyordu. Bu sünnet seviyeye karşı çıkmak değil. Memleketi eğer işgal altındaysa, he he, işgal altındaysa, dini imanın tehdit teknolojisi içiliyor, takılıyor vesaire, vesaire. Bak ne söylüyor müşahara. Sünnet yok. Eğer hanım gitti ya ondan sonra gezmek, tozmak, çayışı, çimen bilmem ne vesaire falan. Bunlar hep helal şeyler bunlar. Yapana bir şey denmez eyvallah. Ama şimdi hayat hep bunlar Otur kalk bugün ne fazla. Nereye gidiyoruz kardeş hangi zahile veya nerede düzlük yapacağız köfte kebap bilmem ne yapacağız vesaire. İş bu oldu peki. Hamşarını diyor. Hayvandan farkın yok. Kimdir İmam-ı Şahane ben zaten? Sultan Fatih zamanında Mısır'da e, Şazeliye harekatının büyüklerinden. Hatta iki numaralı adamı. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. Şahrani'ye diyor ki, Üstadım İstanbul'a gidiyorum. Padişah nüfuzum vardır. deniz varsa e, işte yani ben padişah nasıl geçer. Senin için çalışırım. Bak Allah'ın diye kabul ettiririm padişaha senin isteğini. Şahrani buyurdu ki Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa beni gör dedi. Tamam mı? Değil! Yüzsüzlerle o. Bu insanların peşinden gittik tamam mı? Senin de Cenab-ı Hak'tan görecek bir işin varsa beni gör dedi. Buralar kolay yerler değil. Bu adamlar öyle ufak tefek adam değil. Bunlara kavuşmak ne gibi bir şey? Muhyiddin İbni Arabi'nin, Muhyiddin İbni Arabi'nin Füthat-ı Mekkiyesini bir günde bir buçuk kere okudum. O kitap 10 santim kalınlığında, 10 santim kalınlığında, 30 santim hatta 40 santim uzunluğunda 400 lira Bir günde bir defa verildim, ikinciye döndüm, iki cildi bitti, üç dört kaldı diyor. Allah-u Teala'nın değer, tecelliyatı onlara çok fazla, çok fazla. Helal, şüphesiz yiyecek yani şey bulamadım diyor Mısır'da. 450 kadar önce. İki ay toprak edilmiş. İki ay toprak edilmiş. Şimdi aa hoca dedi ki ya toprak yiyin. Böyle anlama. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Keşke sarkasını girse de yapsak. Ama bak ne kadar titriyorlar biliyor musun? Şimdi marketlerde şöyle gönlünün e, rahat bir şekilde yiyebileceğiniz kaç tane gıda maddesi var? Yahudinin dediği gibi beni sıkıştırmayın. Bir koyunuzdan var ya en hacınızın en hocanızın evinde dahi domuz kapını mamur söyleyebilirim. Ümmetin ne yediği, ne içtiği, ne pislediği belli diye affedersin. Ya Allah versin sevgiyi. Ne verdi sevgi Cenab-ı Demin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi gibi. Yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram. Allah senin duanı niye kabul etsin ki? Bunlar ümitsizlik değildir. Eksiklerimizi kesinlikle çalışıyoruz. Ona göre mükemmele doğru bir adım daha yaklaşabilirsek eyvallah. Derdimiz bu. Yoksa itham, mitham değil. Bak İslam Celilov diye bir Yahudi adam var. Özbekistan'ın şu an Cumhurbaşkanı. Özellikle Müslüman çocuklarına aşı yapıyorlar. Ama aşının ismi BCG verem Yok kızamık aşısı, yok çocuk kalıcı aşısı, yok bilmem ne seferisi vesaire falan. Böyle görünürde güzel aşılar. Çocukların sağlığı için aşı yapılıyor gösteriyor. Ama o aşılar aslında verem aşısı değil, tipo aşısı değil, çiçek aşısı, kızamık aşısı değil. Müslüman çocukların IQ'lerini aşağı indirmek için kullanıyorlar. IQ ne? Zeka sınırı çocuğun yüzde seksenlik, yüzde doksanlık güçlü bir zekası varsa bu aşılar peki, bu yalan aşılar efendim çocuğun IQ'sünü zeka kuvvetini yüzde seksenden doksandan yüzde yirmiye düşürüyor. Bu çocuk sadece ve sadece karnı acıktığı zaman anne, mama, anne, su, bitti. Bir çıkalaya girmiş böyle. Beyni çıkarmış güvercin gibi sadece bir akıl, iki kalet, üç kalet ihtiyaçlarını ancak o kadar zekayla anlayabiliyor. Bir şey anlat, almıyor kafasına. Niye? Muhakemeye gidiyorlar. İsrail, Filistin topraklarına kireç kıldığı gibi zehir döküyor. Arazi yürüyor. Peki, tarlayı ekemiyorsun ha. Ektin buğday, gelen buğday zehir veriyor. Mısır eksen, herkese öyle vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki, La yelkubûne fî mu'mine illâ ve lâ Bu adamların yeminlerine kanmayacak Allah-u Teala. Bu adamları peki barışçıl, şey, işte dünyanın barışsever olmaklığı edebiyatlarına kanmayıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hiçbir Müslüman hakkında bunlar bir rüya görmez diyor Allah Celle Celaluhu. Bakın nereden nereye gittik? Merkezden nerelere sefer uzandık? allah Teala açıkları kapatmaya bizleri muvaffak eylesin. Orada, orada bu zulmü yapan, peki Müslümanlara bu zulmü, bu katliamı peki e, ee, reva görün zihniyet burada sana merhamet edecek kadar belki merhamet sahibi değil. Değil. Değil. Irak'a Allah markalı, Muhammed markalı 600 yıl bombaları atan bir Amerika yarın sana ay benim canım bizim diyecek kadar aptal değil. Birisi öyle söylüyor. Ya diyor işte atmayın diyor Amerika'ya vesaire. Bizim diyor ilahımız Amerika'dır diyor. Allah falan değil diyor. Yani bizim bir şey olsa Türkiye'de kaçsak yerimiz Amerika'dır diyor. E bizim Allah'ımıza söylemeyin diyor. Sen de Allah'ımıza meşgul olun vesaire falan. Yani sizin cennetimiz var, cehenneminiz var, cehenneminiz var, bizim Amerika'mız var diyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok diyor. Onun için Türk'ten diyor bizi sövmeyin diyor. Yoksa 24 saatlik sizi bir kambuçak yaparım diyor. كما نربي فلازم يجي كذلك هي إنسان تربي بقاوة بقايته الله جل جلاله بيسا فهو مدرج رأسه عن ركة العبودية وقدمه عن قيد الرشدية bu insan Allah'tan başka hedef verip etik kendisine hedef edilen insan ne? Peki kulluk kemendiyle de alakası kalmamıştır. Boynundan Allah-u Teala'nın kemendini, Allah-u Teala'nın kafasını taktığı çıkartıp atmıştır. Ayağını da Allah'a kulluk tekbirlik kaydından, zincirinden çıkarıp atmıştır diyor. İbrahim'e kemsiz e, bir o Evliyaullah'tandır. Birisi sana üstadım sana dost olmak istiyorum dediği zaman bir şartla derdi. Bir şartla derdi kesinlikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hatırlamaktan, Mevla'yı zikretmekten gafil olmamak şartıyla, olmamak şartıyla gel dostumlar. Üstadım size ben efendim dokunmak isterim. Tamam, gel eyvallah. Ancak Allah'ı anlatsan gafil olmamak şartıyla. Niye kadar ben seni bir gafil? Efendim zannediyorum. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ü buyuruyor ki, bir zaman diyor Mevla'nın dostları diyor, e, ee, dedi ki bu cumadan öbür cumaya kadar diyor e, yaptıkları amelleri yazarlardı diyor. Yazarlardı diyor. Yani sevap ne yaptık, günah ne yaptık, artı ne, eksi ne bunları yazarlardı diyor. Yaptıkları amelleri şöyle kitapı tutarladı, liste tutarladı, defter tutarladı. Bugün şu günah işledim veya işte bugün şu sevabı işledim Elhamdülillah diyor fakir diyor Allah-u Teala nasip edip biz bir adım daha ileri geçtik diyor. Ne ortaya ki? Biz ise hem yaptıklarımızı yazıyoruz diyor, hesap kitap takip ediyor. Bugün şu sevabı işledim, bugün ayetsin vesaire. Hem bunu yapıyoruz, hem de diyor, kalbimizden geçen duyguları da diyor, efendim yazıyoruz diyor. Kalbimize geldi gitti, tamam. güzel bir şey geldiyse artı, çirkin bir şey geldiyse eksi, insan ne acayip bir şey. Adamlara bak merdiven kesiyorlar. Oturuyorum televizyon karşısına mezar taşı kesiliyorum. Ondan sonra bak göz ettiğin vesaire falan filan. Yok ya yani bize kaldıysa bu iş Allah muhafaza. Başımız gözümüz gitti. Hiçbir tarafı sağlam kalmadı. Tamamen sakata çıktık serbest. Leyse bir emani için ve la emaniyi ehli Cenab-ı Hak diyor ki kurum hiç de sizin zannettiğiniz gibi şey değil diyor Allah Celle Celaluhu. Doğru mu? Yahudi ve Hristiyan anladığı gibi şey değil. Yok, ahiret doğru diyor Allah Celle Celaluhu. Burada efendim bizim Bayram Ali Kara Mustafaoğlu Hoca'nın camisi var. Orada Kâsip Mustafa'nın camisi. Orada bir imam vardı. Abdülaziz Bekkine diye. Bizzat. Çok acayip, enteresan, esrarlı bir bizzat idi. Nazar Özmer Rahmeti derdi ki, Hoca efendi derdi ki hocam üniversitede okuduk, okuduk bize zaman diyor. Buraya üniversite arkadaşlar getirmek istiyoruz. Yani siz içeride bulunuyorsunuz. E biz dedi yani kapıyı tıklamadan içeri girebilir miyiz? İzinsiz içeri girebilir miyiz? Abdülaziz yine Nakşin Mesai'ndendir. Bunların özel korku vardı ya, e, bu Necmettin Erbakan Hoca'nın şeydi, ee, İskender Paşa Camisi imamı. Onlarca arkadaşıydı onlar. Ziyaretli Gümüşhanevi dergahına müddettik. Abdülaziz Bekkin'e yani anlaşılmadı çok zor bir insan. Zor derken yani insanla yürekle ayıramıyorsun o kadar güzel halleri olan bir insan. Dedik ki ona Efendi Hazretleri biz buraya arkadaş getirmek istiyoruz. Fakat e, bu arkadaşları getirirken de konuşuyorsunuz, meşgul oluyorsunuz. Nasıl yapacağız dedi. Hemen gülerek istihna onunla. Dedi ki, evladım dedi, buraya geldiğiniz zaman, buraya geldiğiniz zaman, bakın dışarıdan dinleyin. Eğer içeride Allah ve Resulü'nden başka bir şey konuşulmuyorsa hiç beklemeyin. Kapıyı tıklamayın, gül içeri girin. Ama Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa konuşulmaz, içeri girmeyin. Mazhar Özmen diyor ki, kaç elli yıl dedi, gittin geldin gittin. Bir kere Allah ve Resulü'nün dışında bir söz duymadım diyor. Bütün muradı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bağlı. Ulemadan Muhammed Zahid Kezzeri Rahimallahu Teala bir adeti vardı. Hangi mecliste, hangi toplantıda, hangi insanlarla beraber olduğu anda Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuyorsa hiç konuşmaz. Kalkar, orayı terk eder tamamen tamamen davasına açık değildi. Hacı Bayram'ı dedi Kudüs'e sirruhu Edirne'ye gitti. Sultan Fatih'in babası Murat Kudalandık'a Medine'deydi. Şey ya, e, Edirne'deydi. Edirne'deydi. Hacı Bayram dedi Sultan Murat ziyarete gitti. Sultan Murat ziyarete diyor ki padişahım diyor. Yani e, üstadım diyor. Sultanım diyor Hacı Bayram dedi. İstanbul'u Allah sana nasip olacak mı? Sultan Fatih'i E, ee, Hacı Bayram dedi, bir Sultan Fatih'e bakıyor, bir Efendimiz Murat İlavendigar'a bakıyor. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Ve sonra Hacı Bayram dedi diyor ki, Padişah'ın İstanbul'u almak sana değil şu yavruya nasip olur. Bir Sultan Fatih, ha! Ben vesaire. Tarihin yazdığına göre Sultan Fatih 8-10 yaşlarındaydı. Akşamleyin yaparken başını dönmüş olduğu yastığa İstanbul'un haritasını çizmiş ve yatmadan ülkeye geçmeden önce sürekli harekete bakıyor. Ben İstanbul'a nereden saldırırsam vurursam belki İstanbul'u düşürebilirim. Buradan saldırırsam Konstantin Dragovic, Bizans İmparatoru bana karşı mukavemet gösterirse onu ben nasıl ehlak edeceğim? Nasıl peki onun planlarını Allah bullak edeceğim vesaire. Eee şuradan girersem peki şöyle bir şey olsa ne yaparım vesaire. Adam 10-12 sene doğum sancısıyla İstanbul haritasına kilitlendi. Ve sonunda galip giren Sultan Fatih. Dava adamı, dava adamı, gece saat 12'den bir sene önce evine gidemeyen insandır. Hatta giderken evinin yolunu kaybeden insandır. Önce yapacağı işi, yapacağın işi rüyanda göreceksin. Becerdiğini ve yaptığını rüyanda göreceksin. Nerede? İş böyle dönüyor. Hayat böyle gidiyor davalara yükleniyor. Osman Zatyali vardı, büyük zattır kendisi. Cenab-ı Hak Celle Celal çok zikrederdi burada. Diyor ki, iftarlarda diyor, iftarlarda diyor, yemek yemekten dolayı diyor, ve bir zikri çekiniyor diyor. Evlâ'yı zikredemiyorum diyor. Çünkü iftara yemek yiyorum diyor. Yemek esnasında zikrim olmuyor. zikrin kesildiği için diyor, canım çıkacak gibi oluyor diyor ya. Bunalıma giriyorum, strese giriyorum diyor. Vergi değil, hep Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tamamen Mevla'ya kitlenmeyi. Davud Aleyhisselam dedi ki Rabbim, Rabbim beni zikreden kullarından eyle Allah'ım. Rabbim eğer seni zikreden kullarından başka kulların yanına gidersen ben senin seni seni zikreden kulların var Rabbim tamam. Belki bu kullarını bırakır da seni zikretmeyen, seni zikretmeyen kullarınla beraber olmak için onların yanına gidersen Onlarla beraber oturup bakarken Allah'ım bacağımı kır, bacağımı kır, bacağımı kır Allah'ım diyor. Kırdın! Bu kırdığım var ya benim hayatımın en büyük nimeti olacak Allah'ım. Buralar nefis muhasebesi yapmamız gereken müthiş yerler. Allah hesabını ve haddini bilenlerden bizler eylesin. Ecdadımızın bir adeti vardır evladını, çocuk çocuğunu kendine isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar, isyan ettirecek kadar onları belki o evde, beklemişte, çocuk çocuğunu, ondan sonra hanımını, oğlunu vesaire sürekli davaya teşvik ederler. Abi baba yetti ya, yetti ya, yetti ya. Böyle bir gelenek vardı evlatta. Evladını kendine isyan ettirecek kadar belki ısrarcı gibiler. Niye? Adamın derdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hanım çocuğunu elindirecek, anam bu çocuk ya gazi olacak ya şehit olacak. Bu niyetle bu cüzdanlarına ver derlerdi. Başka bir niyetle verirsen bırak istemiyorum sizin sizin üstünü derdi. Çocuk emzirilecek belki şey Cenab-ı Hak Celle Celal nasıl ister bu emzirmenin diyelim veya çocuğu büyütmenin ee, nasıl olmasını ister? Adam ona hayal ediyor ve oraya da Mevla'yı koyuyor. Burada yani ne örnekleri? Allah Celle Celaluhu bunları <clears throat> iyiye almaya, ona göre peki kendimizi donatmaya bizleri muvaffak eylesin. وإن كان والعبد إذا كان في أسر مرادات نفسه eğer bir insan var ya kendi nefsi tutkularına eğer kapıldı gidiyorsa وَمُنْخَدِعًا بِهَوَا وَهَيَتِهِ kendi havai evesatına peki e, olduysa, peki onlarla aldandıysa, peki fevve habdü nefsihi. Bu insan kendi nefsinin peki kuludur, aynı zamanda o fi saati şeytanın la'ini. Bu insan, bu insan e, merhum olan şeytanın itaatında ve onun kulluğunda şehit giderdeki sultan. Koca Yusuf Fransa'ya gitti. Dünya güreş şampiyonaları var orada. Yendi, yendi, yendi, yendi, yendi. Ondan sonra en son bir Fransız'a finale kaldı Kuzey Yusuf. Allah gani gani rahmet eylesin. Fransızlar durdu düşündü ya bu adamı nasıl yeneceğiz ya? Bu Kuzey Yusuf bu. Tuttuğunu yani simit yapıyor. Bu sefer dediler ki bu Türkler meclislerine çok daha hakim insanlardır. Bir efendim kadınla bir gün önceden bunu benimle aradım. Ondan sonra yani insanın kasıtlarının neyi olduğu zaman insan kendisini daha güçlü ve kuvvetli hisseder bir fahişeyle bunun beline adamın üç dört kuvvetten nispeten olsa düşer, yarın bizim e, güreşçi Fransız onu mağlup eder diyorlar. Koca Yusuf'un kaldığı efendim şeye, o derler e, Fransa'nın en güzel kadınını gönderdi Abacan. Kapıyı çaldı, Koca Yusuf kapıyı açtı. Karşısına kadın ne var, ne istiyorsun? Ah Yusuf, bak ah, Yusuf canım ciğerim vesaire. Dünyada benim bir emelim var. Senden de değişti benim çocuğum olsun dedi vesaire. Hocayı dedi ki gel oradan dedi hayvan dedi. Ben damızlık hayvan mıyım? bu kimin grubu? Nefsin grubu Cenab-ı Hak Celle Celal'in grubu. Ertesi gün şey, mindere çıktığı zaman Fransız'ın bacaklarını ikiye ayırdı. Yani bir yerde kazdılar der. Güya şey yapacaklar, kocayı tutup engelleyecekler ama Kocaeli hükümeti daha fazla kırklandırdılar. Bu sefer adamı ilk ansa diye veya ilk ansa paramparça Değil işte bu arkadaş. Değil bu arkadaş. Değil bu arkadaş. Selefi Salih'in bir adeti vardı. Tabi'in, Sebev-i başka sahabe tabi'in. Eğer, eğer bir an ki, bir an ki Mevla'nın rızası dışında geçiyorsa, geçiyorsa bir an ki Cenab-ı Hazretleri Mesele'nin maksudu ve maklubu dışında sevgi, o gaye, o hedef hizmet ediyorsa yani Allah'ın vermediği bir an eğer geçmiş ise geçiyorsa kişinin üzerinden ya yemeğinden, ya içmesinden, ya uykusundan ya da belki e, efendim, gezmesinden veya gitmesinden kısarlar o Mevla'nın maksud ve meramı dışında geçen belki zamanı karar ederlerdi. Böyle bir bir şey saat ne oldu? Bunlarla yani de meşgul oldu değil mi? Abur cubur şeyler konuştu vesaire. Ömürden bir saat gitti. Ne yapardı? Evin şey uykusundan bir saat geçerdi. Helal olsa girdi, gitti, geldi, hopladı, zıpladı vesaire. Yani oradan ne kadar kayıp var diyelim 15 dakika veya yarım saat tamam. Yemekten geçerdi, uykudan geçerdi, su içmekten geçerdi vesaire ki o Mevla'nın rızası dışında geçen zamanı tepki telafi etmek için. Dünya diğer hesaplar üzerine kuruludur. Allah hesabımızı e, gereği gibi yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Bu işler aşk meselesi temelde. Varsa aşkın her şey sıkır sıkır gidiyor. Aşkın yok belki her şey Allah kullar. Aşkın önünü ölümden başka bir şey kesmez. Aşkın önünü sevgilinden başka hiçbir şey kesmez. Aşk bana kabul etmez. Ağaç pazarlık kabul etmez. Ağaç dikkatlik kabul etmez. Ağaç özgürlük anarşiktir. Kanun dinlemez. Ferman dinlemez.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 أثيران يقوم ويرجان الدعاء لك تكبر يا رب بقبول حسن يعني عندك الفرزة قبلت شوزن آمار الصالحة زوجة لله geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dinini böyle İslam'a hizmeti geçmiş olan bir cümle ulema, kudalar, evliya, esriya, esriya, وتكلم المتصوف في مفاسير المحدثين وبلزم الإكرام بها علماء تلك إذ آه، مقبول إلى بالدبع عمر يا إلى آمين dinimizi bize aktarmakta e, çok hizmetler gördüler. Ya Rabbi biz, bizi de onlar gibi mübarek hizmetlere e, ve bizden sonraki nesillere bu dinimizi İslam'a aktarmaya muvaffak eyle. Amin. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Amin. Başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer e, Enbiya-i İzam salavatullahi aleyhi ve aleyhi ecmain şefaatlerine cümlemizi mazhar eyle. Amin. Nimetlerin kadrini bilmeye, hakkını ödemeye, bedelini ödemeye hepimizi muvaffak eyle. Amin. veya Rabbel Alem ve Ya Hayran Nasirin. Burada bir şey kulların var malum. Bunlar senin kulların. Bunlar ya Rabbi kırık dökük yapmış olduğumuz amali salihayı makbul eyle. Amin. Tetekkabdela Rabb'a بقبول فيك سرنا مظهريلا. Ya Rabbi Alem ve Ya Hayran okuyanlar var, dua isteyenler var herkesin her ne haceti var ise, her ne muradı var ise onları dar murad eyle. Mahruminden eyleme, mahruminden eyle. Hepimizi dini mübini İslam'a hadim eyle. Hadim eyleme. Hadim hizmet eden demektir. Hadim ise dini yıkan demektir. Ya Rabbi yıkan değil yapanlardan eyle. Amin. Bizden önceki insanlar İslam'a olan aşk ve sevgilerin bedellerini ödeyince bizi de Ya Rabbi bu gibi İslam'ın bedelini ödemeye bizi muvaffak eyle. Amin. Helalen ve hayran nazirin. İlme hizmet eden talebelerimiz var, insanlarımız var, hocalarımız var. Tüm ömürlerini muammer eyle. Biz e, kamil manası hatı afiyetle daim eyle. Bu dinimizi İslam öksüz ve yetim bırakma. Anasının babası ölmüş, eli konuda kalmış yetimçilik gibi kalmaktan İslami de bizi de masona mahfuz eyle. Ya Rabbel Alem ve Ya Hayran Nasirin. İslamiyet'e kendi gözle bakan insanlar var. İslamiyet'e ee, küsüm olanlar var, hasım olanlar var. Ya Rabbi bizi İslamiyet'e hasım değil. Bizi İslamiyet'e hısım eyle. Yakın eyle. Davanı, sancağını, gereken yere gitmeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbelen ve Efendim'in asir, ümmeti Muhammed'in hastaları var. Hastalarına şifalar ihsan eyle. Borçlularına peki.